Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upusto je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Vam predstavljam medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke Hafiz Muhammed Porča a zatim je proučio kuranski ajet na početku spomenut ove sure, sura i nur, a onim koji okrije poštene žene i na kraju ajta toga se kaže osim onih koji, koji se poslije pokaju. Dakle, ovaj ajet na početku sura i nur govori o okrivljavanju, o, o iznošenju neistina na poštene žene. A kad kažemo iznošenju neistina na poštene žene, znači znači to da se te žene objede, da se optuže za nemoral. Žene vjernice, muslimanke, koje su daleko od toga. Ko to učini, bit će kažnjen takvom, takvom, takvom kaznom, osim onih koji se poslije pokaju. Dakle, ima mogućnost pokajanja za objeđivanje drugih muslimanki, ali za objeđivanje žena Božih poslanika, ali sam nema pokajanja. Dakle, iako je na osnovu ovoga zaključujemo, iako je ovaj ajet prije citirani oni koji okrive poštene žene opš, opšteg značenja, ne prima se te oba onoga koji objedi jedno od poslanikovih žena, jer se povod ajeta koji ima općenito značenje ograničava na Aishu radijallahu anha. Četvrto, poznavanje sebe binuzula, uzroka i povoda objave je najbolji put za razumijevanje Kur'ana i otkrivanje nejasnoća koje skrivaju pojedini ajeti. Kaže šehol Islam ibn poznavanje sebe binuzula pomaže razumijevanju Kur'ana. Znanje o povodima daje znanje o onome što je nastalo povodom toga. Peto, povodom objave se saznaje u vezi koga je objavljen određeni ajet, kako se ne bi pripisalo nekome drugom na osnovu mržnje ili ljubavi. Primjer za to je u šuri Al-Ahqaf 17. ajet. Kome uzvišeni Allah kaže وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين što u prevodu znači a onaj koji roditeljima svojim kaže uf što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali a oni zazivajući Allaha u pomoć govore teško tebi vjeruj Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljene naroda drevnih. Moavija je želio da svoga sina jezida postavi za halif, pa je napisao svom namjesniku u Medini, Mervanu, koji je sakupio ljude i održao im govor kako bi se izjasnili i dali prisegu jezidu, sinu Muavijinom još za života Muavije. Abdurrahman ibn Ebu Ebi Bekr našao se tu u džami. Kada Mervan sakupi ljude i reče ja hoću po običaju Ebu Bekra i Omera da dadnete zavjet prisegu jezidu kako mi je naložio Muavija usta Abdurrahman ibn Ebu Ebi Bekr i reče nije po sunnetu Ebu Bekra, već po sunnetu Kisre i Kajsara. <laughs> Dakle, to nema veze sa islamom što ti govoriš. Mervan tada reče sa Mimbere, uhvatite ga. Dakle, napravio mu je, pobrkao mu je račune tu, uhvatite ga. I on potrča i sakri se u kuću svoje sestre, a iše radijallahu anha. Ko je taj ko može ući unutra? Žena Božijeg poslanika, ali zato sam. To mu je bila zaštita. Uđe unutra u kuću svoje sestre Aisha radi Allah. pa je bila odmah tu u džami. Mervan tada reče da bi porekao to što mu je Abdurrahman ibn Ebu Bekr rekao. Mervan tada reče zaista je on onaj o kome je objavio Allah kuranske riječi Uf, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali. To je priča drevnih naroda. Hoće Mervan da kaže, ovaj ajet je objavljen u pogledu Abdurrahmana ibn Ebu Bekra. I nemojte ga slušati. Kad, kad je on takav, nemojte ništa dalje od njega slušati. A onda Aisha radijallahu anha kaže tako mi Allaha ja znam, dakle čuli su tad riječi Aisha radijallahu anha i svoje huđeri, kaže tako mi Allaha ja znam povod objave ovoga ajeta. To se ne odnosi na Abdurrahmana. A da hoću, ja bi, vam rekla ime onoga na koga se odnosi ovaj ajet. Dakle, poznavanje sebe binuzula, povoda objavi, nam ukazuje na to da određeni ajet nije objavljen u pogledu onoga na koga se misli da je objavljen, zbog koga je objavljen, da bi se neko radi mržnje ili radi ljubavi pripisao da je bio uzrokom objave određenog ajeta. Oblici u kojima se pojavljuje sebe nuzul i povod objave. Oblik povoda objave može biti jasan, dvosmislen, da se zna pouzdano da je to povod objave. A može biti i nejasna forma, može biti dvosmislen, tako da neki pomisle da je to sebe binuzul, da je to uzrok objave, povod objave, ali u stvari nije. To je tumačenje toga ajeta. Tako da se uzima u obzir kako, koji način iskaže taj ravija to šta se desilo. Jasan tekst je, na primjer, kada kaže ravija, povod ovog ajeta je to i to. Dakle, ovaj ajet je objavljen povodom toga i toga. To je jasno, nedvosmisleno. Može se jasno uočiti. Ili kada u rečenici toga ravije ima veznik pa. To se i to desilo, pa je uzvišenje Allah objavio to i to. Ili upitan je Božji poslanik, ali i vam o tome, pa je objavljen ajet. Ovo, je, ovo su sve jasni tekstovi u povodu objave određenih ajeta, tako da u njih nema sumnje da se radi o povodu objavi. Imamo i drugu vrstu, formu iskazivanja i govora o sebi nozulu koji je nejasan. Ova forma se ogleda u sljedećim riječima. Kada Ravija kaže ovaj ajet je objavljen povodom toga. Dakle, za razliku od onog prvog. Ovdje je povod ovog ajeta je to. To je jasna forma. A nejasna forma i dvosmislena je kada kaže ovaj ajet je objavljen povodom toga. Dakle, razlika je vrlo osjetljiva, precizna. Razlika je kad se kaže povod objave toga ajeta je to i kad kaže ovaj ajet je objavljen povodom toga. Nekada se ovom formom želi ukazati na povod objave, a nekada se ovom formom želi ukazati na tefsir i tumačenje toga ajeta. U smislu, ovaj ajet je objavljen povodom toga, to jeste, ovaj ajet se odnosi na tu i tu situaciju. Iako nije ovaj ajet objavljen u, povodu te situacije, već se on odnosi na tu dotičnu situaciju. To je razlika Ili kada kaže prenosilac, prenosilac ravija, Mislim da je ovaj ajet objavljen o tome. Ovo je dvosmislena forma. Može biti sebe minuzul, ali ne mora biti. Ili kad kaže ne mislim da je ovaj ajet objavljen osim povodom toga. Dakle, oba dva ova oblika imaju dvosmisleno značenje mogućnost da ajet bude objavljen povodom toga kao i povodom nečeg drugoga. Šta sada uraditi? Sad smo pred jednim pitanjem da odgovorimo na njega. Vrlo je ovo važno. Šta uraditi kada nađemo više rivajeta o jednom povodu. Šta uzeti kao sebi nuzul, kao povod objave, šta shvatiti kao tefsir i tako dalje. Kada postojeća forma ne bude jasna, kao što smo rekli ovaj ajet je objavljen povodom toga ili mislim da je ovaj ajet objavljen povodom toga, tako dalje, tu nema proturječnosti. I cilj toga je tumačenje. Tefsir i objašnjenje da se time ukazuje na ajet i ono što on sadrži, a ne želi se ukazati na povode objave, osim ako postoji nešto što upućuje da se želi ukazati na povod objave. Ne da se tim misli na povod objave. Ja ovdje ne bi sad u detalje ulazio, jer bi se to moglo šala drugom prilikom, ali je bitno da steknete sliku o ovoj tematici. Kada nađemo jedan oblik da je nejasan, a drugi da jasno ukazuje na sebe koji se razlikuje onome prvome, u tom slučaju uzet ćemo onaj koji nedvosmisleno jasno govori o sebi nuzulu u povodu objave. Kada postoji više predaja i svi ti rivajeti govore o povodu, svi kažu povod ovog ajeta je to i to. Ali je jedna od predaja vjerodostojnija. Onda ćemo uzeti po principu onoga što je jače preneseno senedima i ispravnim lancima prenosilaca. Tada će se svakako dati prednost, tada će se svakako dati prednost vjerodostojnoj predaji. U slučaju kada postoji više predaja koje su izjednačene po vjerodostojnosti. Četvrti slučaj. Ali postoji nešto što daje prednost određenoj predaji nad drugima. Postoji određeni događaj pri jednoj što ne postoji kod druge. Ili je onaj ko nam govori prisustvovao o tome. sebevinu zuglu, taj ravija je prisustvovao toj, tom povodu objavi, dok drugi ravija znamo pouzdano da nije prisustvovao tome povodu objavi. Zbog mladosti svoje, dakle bio je u to vrijeme dijete, pa je to čuo od drugih ashaba, dakle on je posrednik u prenošenju te tog povoda objave i tako dalje. Uzet ćemo onaj koji ima jači, koji ima jače dokaze, dakle od onoga koji je prisustvo o tome povodu objave, od onoga koji nam kazuje da se nešto desilo i tako dalje. Ukratko da ovo rezimiramo, reći ćemo da kada postoji više povoda objave, oni mogu biti u potpunosti nejasni ili u potpunosti jasni ili djelimično nejasni ili djelimično jasni. Kada, se svi, kada su svi rivajeti nejasni u pogledu povoda, onda ćemo to protumačiti kao tefsir toga ajeta. Dakle, ne odnosi se na povod objave. Ako su neke predaje jasne, a neke nejasne u pogledu povoda objave, uzet ćemo one koje su jasne. Ukoliko su sve predaje jasne, sve se uzimaju u obzir. Ali onda gledamo u tome slučaju na vjerodostojnost tih objava, pa ako su jedne vjerodostojnije, onda ćemo njih uzeti. Ako su sve vjerodostojne, sa jasnim povodom objave, onda uzimamo onu koja sa sobom ima dodatne dokaze. Ima neki događaj se opisuje ili onaj koji nam prenosi taj događaj, on je o tome i tako dalje. Imamo jednu posljednju vrstu koju često ulema ove nauke spominje a mi ćemo je samo napomenuti i reći da zato dokaza nema. A to je ako za određeni ajet ima više različiti sebe binuzula, koji se, ne, koji se ne mogu uskladiti. Oni kažu, u tom slučaju nema smetnje da je određeni ajet objavljivan više puta. Ali za ovo nemamo dokaza i niti vidimo mudrost u tome da određeni ajet ili skupina ajeta posebno bude objavljena sada, pa za nekoliko godina ponovo da bude objavljena i tako je. Nemamo zato ni delila, niti poznajemo mudro za to. Već je potrebno u svakome slučaju, kad primijenimo ovaj jedan jasan princip, onda ćemo izaći sa jasnim zaključkom ili se radi o predaji koja je jača ili se radi o Ravi koji je o tome Sebinu Zulu, ali zasigurno ćemo moći doći do određenog rezultata u ovome pogledu. Pitanje objavljivanja Kur'ana. Objavljivanje Kur'ana to je bio jedan historijski događaj za cijelo čovječanstvo. Prvo objavljivanje Kur'ana je bilo u noći Lejlatul Qadr. O tome nam uzvišenje Allah kaže Inna enzelnahu fi Lejlatul Qadr. Mi smo ga objavili u Lejletul Kadru. I ajet kuranski šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa min huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Sura i Bekara 184. ajet. I uzvišenje Allah kaže u sure Duhan, treći ajet, Inna enzelnahu fi lejleti mubareketi. Mi smo ga objavili u mubarek noći. To jeste u noći lejletul kadra. Šta znači da je Kur'an objavljen u lejletul kadru? Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas i većina u Lemi stoji na stanovištu da se podrazumijeva pod objavom Kur'ana u lejletul kadru da je objavljen odjednom na Bejtul Izze, na ovo zemaljsko nebo, u Lejletul Kadru. A onda je postepeno, u skladu sa događajima, objavljivan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve u periodu od 23 godine. Od početka poslanstva do njegove smrti. U Mekki je objava trajala 13, a u Medini 10 godina. Prenosi se u Buhariji od Abdullah ibn Abbas da je rekao, poslaniku je objava sišla kada je imao 14, kada je imao 40 godina. Boravio je u Mekki 13 godina i objava mu je silazila. Zatim mu je naređena hijra, pa je tamo boravio 10 godina, preselio je umro je u svojoj 60 u svojoj 63. godini. Ovo mišljenje je najispravnije i bilježe ga sahih predaje sa više rivajeta od Abdullah ibn Abbas. Drugo mišljenje koga, kojeg zastupa Šabi, poznati mu Fesir, Tabim, to je Amir Šurahbil i on je najstariji šejh Ebu Hanife. Bio je imam u hadisu i u fikhu i umro je 109. godine po hijđri. Prenosi se od njega da je objavljivanje u spomenuta tri ajeta, da se objavljivanje u spomenuta tri ajeta odnosi na početak objave. Dakle, oni to tumače, poče, počelo se sa objavom u Lejletul Kadru u toj blagoslovljenoj noći. Nakon toga je slijedilo postepeno objavljivanje u skladu sa zbivanjima i događaju u periodu 23 godine. Zato on navodi kuranski ajet وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ nasi 'ala muksim wa I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo, malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. El Isra 106. ajet. I treće, i treće mišljenje pogled ovoga je da je Kur'an objavljen u 23 noći lejla i kadra. Svake godine onoliko koliko će u sljedećoj godini da dođi. Svakako da je ovo prvo mišljenje najjače koje zastupa Abdullah ibn Abbas, da je odjednom Kur'an spušten na prvo nebo zemaljsko, pa je onda postepeno kroz 20 dima. Zato komentarišući to e, Dželaludine Sujuti kaže tajna objave Kur'ana u cijelosti na zemaljsko nebo je njegovo veličanje i veličanje onih kojima se on objavljuje. Zbog toga je Allah htio da upozori stanovnike sedam nebesa da je to posljednja knjiga koja se objavljuje posljednjem poslaniku najodabranijeg ummeta. I kao da je Allah htio da kaže približili smo vam ga da bi vam ga objavili. U svakom slučaju mudrost uzvišenog Allaha tebarka vatala kao što u mnogim drugim stvarima nalazi u mudrost, ali nismo u mogućnosti da prodremo uvijek u suštinu te mudrosti, tako da se u tome isto ogleda veličina uzvišenog Allaha baraka wa ta'ala, onaj koji je u stanju Allaha baraka wa ta'ala, onaj koji je u stanju da objavi Kur'an odjednom na zemaljsko nebo, a tada nakon toga u periodu od 23 godine pre, prema događajima da spušta ajete i sure u skladu sa onim što je potreba ljudi u tome vremenu i za generacije koje dolaze kasnije. Dakle, upravo u tome vidimo tu veličinu da je kod Kur'ana ostvareno objavljivanje i odjednom i, i pojedinačno. Odjednom na prvo nebo zemaljsko, a pojedinačno Božijem poslaniku, ali i sad sam prema potrebe. Objavljivanje Kur'ana postepeno. Upravo govorimo o vrsti i načinu objavljivanja Kur'an Kerima. Zbog toga što mustešici, što orientalisti, što munafici, što kafiri, do dan danas pokušavaju u ovo ubaciti određene šube, sumnje, da bi na taj način odvratili ljude od Allahovog vahlja, od objave nakon što su izgubili svaku nadu da ga mogu promijeniti, nakon što su vidjeli isto tako da nisu u stanju ni, u njegova značenja nešto ubaciti, jer se uvijek, alhamdulillah, nalazi od uleme, nalaze se oni koji tumače ispravno Allahov govor. Oni pokušavaju u pitanje postepenosti objavljivanja Kur'ana ubaciti određene šube. Tako mi govorimo o ovim temama. Kaže uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ I to je zaista objava gospodara svjetova. Nezele bihi ruhul emin, sišao je sa njom povjerljivi ruh, emin, duh, povjerljivi Džibril, melek Džibril, ala kalbike na tvoje srce li takune minal munzirin, da budeš od onih koji opominju bilisanin arabijim mubin na jasnome arapskom jeziku. Sura i Šuara 195. i 192. do 195. ajeta. I kaže uzvišenje Allah Kul ne nezelehu ruhul kudusi mir rabbike bil haqqi li yuthebbite allazina amanu wa hudan wa bušra lil muslimin. Reci od gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu da još više učvrsti vjernike u vjerovanju i da bude putokaz, putokaz i radosna vijest svim muslimanima. Sura i Nahl 102. ajet. Ovi ajeti nam govore da je Kur'an na arapskom jeziku i da ga je objavio uzvišenje Allah preko svoga meleka Džibrila i da je način objave i svojstvo karakteristično za objavu postepenost. U kuranskim ajetima ćemo naći razliku između dva izraza. Upotrebljava se izraz enzele junzilu inzal, što znači, to je glagol, kojim se ukazuje na objavljivanje Kur'ana. Nezele i unezilu znači postepeno objavljivanje. A enzele znači spuštanje, opšte spuštanje Kur'an Kerima. Kur'anski ajet kaže وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Riječ nezzele Junezilu tenzilen. Znači nezele postepeno spuštati. Dok riječ enzele znači odjednom ga spustiti. Ovdje imamo jedno pitanje ili primjedbu od nekih koji nam kažu vi kažete da riječ nezele kao što jeste u arapskom jeziku znači postepeno nezele. Sama riječ kaže nezele. Postepenost je A mi ćemo naći u kuranskom ajetu da to nam pravi zabunu neku. Pa da vidimo o čemu se radi. Kuranski ajet kaže وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا I kažu kafiri Leula nuzile da mu je nuzile objavljen. U izrazu nezele, postepeno, jel tako? Alejhi Kur'an, da mu je objavljen Kur'an, džumleten wahide, odjednom. Kako se to dvoje može spojiti? Ovdje kaže leula nuzile da mu je postepeno objavljen Kur'an odjedno. To dvije različitosti. Kako se to može spojiti jedno i drugo? Pa ima Allah uzvišenje odgovara kezalika linu sebite bihi wa warattalnahu tartila. Tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Mi znamo od običaja mušrika u Mekki da su postavljali nemoguća pitanja. Pitanja na koja nije moguće odgovoriti. Na primjer, govorili su Eu tuskita sama kema zaamta alejna kisefen. Eu je billahi wal melaiketi kabila. I govorili su Eu tarka fi sama. Mi hoćemo od tebe da dokažu da si poslanik, da, se, da vidimo da se penješ u nebo. Walen nu'mina ali mi ti opet nećemo vjerovati. Izmišljaju, njima nije cilj da saznaju, nego da izmisle nešto kako bi samo odbijali od Allahove Hoćemo da se penješ da bi nam dokazao da si poslani, a ako se penješ opet ne vjerujemo. <laughs> Kako je to da tanja? Hatta tu zile alejna kitabe Dok nam ne dođeš sa knjigom da je čitavo od Boga napisano, er. Pogledajte da je to istina. Izmišljali nisu više imali šta da govore. Isto je ovaj ajet u tome smislu objavljen. Prenoseći njihove riječi. Oni kažu, mi hoćemo da nam postepeno Kur'an silazi, ali odjedno. Šta su željeli time da kažu? Željeli su time da kažu, mi nećemo da nam se knjiga spusti odjedno, pa mi hoćemo da protrljamo svoje oči, da vidimo je li to istina, da, da nismo prevareni, da nije sihr, nego hoćemo da se odjednom spusti, ali ipak da se to dešava, da se to nama nešto neće smutiti, nešto, da nećemo biti prevareni i tako dalje. Dakle, posebno značenje ovoga je, i tako se spaja, spaja ova dva značenja. Što su mušici tražili i da se odjednom Kur'an spusti, ali i postepeno da gledaju njegovo spuštanje kako bi bili sigurni da nisu prevareni. Ovaj ajet nam dokazuje da su prijašnje knjige bile odjednom objavljene. Te vrat je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala dao alaih a.s. napisan na levhama. Dakle, dao mu je te vrat napisan na levhama. Koja je to mudrost koju zaključujemo iz objavljivanja Kur'ana? Zaključujemo iz objavljivanja Kur'ana postepeno. Kao prvo učvršivanje srca poslanika, ali sad, Trebalo je to ljudsko srce. Iako Poslanik je on, ali je ipak čovjek. Kul innema ene bešaru. Reci ja sam samo čovjek. Juha je Koji, kojim se objavljuje, kome se vahni dostavlja. Zar je bilo jednostavno podnijeti to što je podnosio na Allahovom putu? Da bi mu se srce učvrstilo tim poste, postepenim objavama. Vidjeli smo da su ashabi Božeg poslanika, ali sad sam, svaki dan jedva čekali da se susretnu sa Božijim poslanikom, ali i je selam, da bi čuli od njega ajet, dva nekoliko ajeta koji su novo objavljeni. Time su napajali svoja srca, učvršćivali se na pravome putu kroz teškoće kroz koje su prolazili. Božji poslanik, ali i sam, posebno je naišao na jak otpor i protivljenje od svoga naroda. Za koji Allah kaže, ovo bihi kao Tvoj narod to poriči, a istina je القرآن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا zar ćeš ti sebe uništiti od tuge za njima ako oni u ovaj govor neće da povjeruju sura i keh šesti ajet kaže mu uzvišenje Allah kad na'lamu innehu la jahzunuke alladhi yakulun fa innahum la yukadzibunake ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سورة الأنعام آية 33 i 34. Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govori. Oni doista ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. Dalje, ovakvim načinom objave je uspostavljen i'đaz. izazov ljudima da se pokaže i dokaže nadnaravnost Kur'ana. Da je to od uzvišnog Allaha tabaraka Mi ćemo vidjeti u periodu od 23 godine. Nema mijenjanja ideje. Ideja od prve objave do posljednje je ista. Jačina govora kroz teške situacije je Boži poslanik ali sam sam prolazio. Nema da je jedan ajet slabijeg stila, a drugi kad je zagrijan, jačeg i tako dalje. Jedan kontinuitet, što znači da to nije moguće od ljudi da bude objavljeno. Kroz 23 godine ista ideja, raz, različiti ajeti, različite tematike i tako dalje, ali kad mi danas učimo Kur'an, ne primjećujemo uopšte da je ovaj ajet ovdje objavljen, a drugi ajet na drugom mjestu nakon nekoliko godina ili drugim događajem. Jedan film, onaj savršeni, najuzvišeniji, ista ideja i na tim što bi se reklo prelomima, tu, na tim spajanjima ajeta koji su bili objavljeni u različitim mjestima, u različitim periodima, uopšte ne možemo primijetiti da su objavljeni u različitim periodima. Nesavršenstvo Kur'ana. Dakle, u 23 godine da, da bude jedna knjiga napisana, to je dodata teškoća. Ali ona nije napisana od ljudi, već je objavljena od uzvišnog Allaha tabaraka ta'ala. Treće, olakšica pamćenja i razumijevanja Kur'ana. Jer su ashabi Božih poslanika, ali sato selam, po jednom rivajtu pet, po drugom deset ajeta učili, nisu prelazili na druge dok ove nisu naučili, saznali šta je u njima od poruka i radili po tome. Pa kažu فَتَعَلَّمْنَا wal el wal-amal Pa smo naučili Kur'an, naučili smo znanje i rad po tome znanju zajedno. Četvrto, praćenje događaja i postepenost u donošenju zakona. Praćenje događaja. Dakle, kad se nešto desi, ajet se objavi povodom toga. Često mi, na primjer, učimo određene ajete. Ali kad nam se nešto desi, pa nađemo rješenje te naše situacije u kuranskom ajetu kao da je taj ajet sad objavljen. Kao kada se desilo, kad je preselio Resulullah sallam. Ljudi su bili van sebe. Omer radijallahu anhu kaže, ko kaže da je umro Božji poslanik, ali i sad se ja ću Evo Bekr smiren, penje se na mimber, i kaže ljudima, o ljudi, ko obožava Allaha, znajte da Allah je živ i ne umire. Ako obožava Muhammeda sallallahu sallam, neka zna da je on čovjek i da je on umro. I onda im uči kuranski ajet وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ Zar kad umre ili bude ubijen, zar ćete se vi vratiti na nevjerstvo. Kaže Omer radijallahu anhu, kao da je taj ajet sada bio objavljen. Učio je on prije taj ajet, ali u tome događaju kada je spomenut kao da je sada bio objavljen. I upravo ovdje vidimo kada se govori o oživljavanju Kur'ana među ljudima, Kur'an je živ svakako, u svojoj osnovi, ali među ljudima, da radi po njemu, da ajete kuranske sredemo na našu stvarnost. A ajeti kuranski o svemu govori. Oni koji su htjeli najveću štetu ovoj vjere da učine, svjesno ili nesvjesno koji su to učinili, upravo suprotno su uradili. Izveli Kur'an da se ne radi po njemu, već da se uči mrzima. Kao da je Kur'an mrtvima objavljen. Iako Kur'an kaže li udvera men kane hajjen. Da opomene one koji su živi. Pogledajmo kroz jedan primjer kako uzvišeni Allah tabaraka ta'ala nam postupnost tu pokazuje. Četiri ajeta su objavljena u pogledu zabrane alkohola. U prvom ajetu mekanska objava suratu Nahl 67. ajet kaže uzvišeni Allah i od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. Pripremate piće u ovom smislu pripremate opijanje, sekere, tetehidune minhu sekaran wa rizkan hasena. I opijanje stavlja, ovdje piće i opijanje stavlja u suprotnosti sa prijatnom hranom. Dakle, napominje im da je to nešto što ne valja. Prvi step. Drugi stepen, kaže se, pitaju te o vinu i kocki, Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. Cure i Bekare 219, ali opet nije bilo zabranjeno. Treće, zabranjuje im se da piju kada će klanjati. Dakle, preko dana nema, nema pića. Pa su onda najveće izajacije cijeli neki pa su pili i tako da jer još nije bilo zabranjeno. Kur'anski ajet ja i la takravu salata wa antum Ovi koji vjerujete ne približavate se namazu dok ste pijani. Sura Nisa 43. ajet. Jer je jedan od ashaba ustao da klanja pred ashabima kada su bili pijani, pa je proučio kulija i al kaferun izmiješao sve unutrima. I onda je to bio povodom objave ovoga ajeta. I onda treća situacija kada su se e, napili jedan put iza jacije, E, nije bilo tad više namaza do sabaha, pa će se otrezni do sabaha, onda su uzeli jedni drugima, jedan je od ashaba drugoga udario glavušom od onoga što su jeli tako da ga je, da ga je ranio i onda kuranski ajet biva objavljen ja ih ladin amenu innam al hamru wal mejsru wal ansabu wal ezlamu riđusu min amel šeitan fejčtenibu la'allakum tuflihun o vjernici vino, kocka i kumiri i strelce za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. mu hoćete li se toga proći, tako da je. Pogledajmo ovaj rivajet, a iše radijallahu anha, u, kome, se, koji se prenosi u Buhari. a koja kaže, prvo što je objavljeno od Kur'ana je sura u kojoj se detaljno spominje džennet i džehennem. I kada su ljudi prihvatili islam, objavljen je halal i haram. Pazite ovo, u Davi. Da je, da je kao prvo objavljeno ne pijte vino, rekli bi nikada nećemo ostaviti vino. Da je objavljeno ne činite zinaluk, rekli bi nikada nećemo napustiti zinaluk. Dakle, postepenost objave. Što i nama ukazuje da je jedan sistem daveta kako treba da činimo. Naći ćemo isto tako u mekanskom periodu kamata da se spominje. وَمَا آتَيْتُمْ min ribe li jerbu fi emuali nasi la jerbu inda Allah. Ono što radite sa kamatom, da biste uvećali svoje imetke, to kod Allaha se uvećat neće. Ali kamata još je tu. A mu kaže to ne valja. Dakle, jedna postepenost objavi. Peto, neosporni dokaz da je Kur'an objava od uzvišenog Allaha, te baraka ta'ala, ajeti koji su savršeni, za je uzvišnji Allah kaže kitabun uhkimet ajatuhu thumme fussilet min ledun hakimin alim. Ovo je knjiga čiji, su se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od, od mudrog i sveznajućeg. I da je od nekog drugog Kur'an osim od uzvišnjog Allaha tabaraka ta'ala, onda bismo u njemu našli mnoga razilaženja što se ne može naći. Volau kjane min indi gajri Allahi la wajedu fihi ihtilafan kathira a da je on od nekog drugoga, ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti. Sura i Nisa, ajet 82. Dakle, kroz ovo vidjet ćemo koje koristi vidimo kroz izučavanja ulumul Kur'an, kuranskih nauka, u razumijevanju Kur'ana, u primjeni u davi, u saznavanju sire, u saznavanju određenih propisan, na koga se odnosi i tako dalje. To je jedan, možemo kratko reći, neiscrpni izvor, nikada se čovjek ne može zadovoljiti učenjem Kur'ana, tako da i mi treba da posvetimo maksimum truda i pažnje da što više saznamo. Jazakumullah. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu